بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون रसूल खे अलाह ताला फरमाए थो त हे मुंहिंजा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम इदफ़ा बिलती असन सही जेको सही आहे बुछड़ाईअ वारी ॻाल्हि आहे इन खे टार उनखे दफ़ा कर हुन जो बदिलो ॾिए हीअ बिलती हीअ आसन जेका सुठी ॻाल्हि हुजे हुन सां यानी बुछड़ाई को करे थो हुन सां चङाई कर त उहो दोस्त दोस्तो थी वेंदो हुयो सूरत हामीम सजदा में इहो ॻाल्हि ऐं सूरत नहल में आख़िर में अहिड़ी ॻाल्हि गन सूरत में इदफ़ा बिलती हीअ आसन आसन सही आहे जेको बुछड़ाई हू कनि था इदफ़ा उनखे दफ़ा कर बिलती हीअ आसन जेको जेका शइ हुजे सुठी हुजे उन सां चङाई सां उनखे दफ़ा कर जंहिंखे जेको बिसरायूं करे थो तोसां नानो आलम सां असीं घणो ॼाणूं था जेकी उहे बयानु कनि था या जेके अलाह जे मुतालिक़ चवनि था जा सजायूं ॻाल्हियूं रसूल जे मुतालिक़ तुंहिंजे मुतालिक़ ॻाल्हियूं चवनि था क़ुर जे मुतालिक़ चवनि था उहे असीं सभु सम ॼाणूं था ऐं तूं उनखे चार मतिलबु त हीअ जेको आहे सो आहे त सैफ़ खां अॻु जो आहे मतिलबु जॾहिं माण्हू हीणो आहे जेको हिसाब हुआ वीचारा हीणा हुआ मखीअ में त वक़्तु हुकुम इहो हुयो पोइ जंहिं वक़्तु पोइ हाणे जॾहिं ताक़त वारा सघ वारा थी विया मदीने में हिजत खां पोइ त पोइ जेको आहे सफल थी सूरत हज में या सूरत मोहम्मद सलाहु सूरत कताल निकिती हुन खां पोइ जेको आहे सो मतिलबु त वरी बि चङाई करे माण्हू इहो कोन्हे त हाणे उहो ख़तमु थी वई चङाई करण जो हुकुम जेको आहे सो ख़तमु थी वियो कोन्हे चङाई हमेशह माण्हू करे ऐं बुछराई खे चङाई सां बदिलाए पर ॼण जेको सहंदा हुआ बर्दाश्त कंदा हुआ तकलीफ़ इहा उहो हाणे उन बर्दाश्त करण जी ज़रूरत न आहे जो माण्हू वेही सॼो वक़्तु बर्दाश्त करे तकलीफ़ ई हू काफ़रनि जे डप खां पोइ उहो ॻाल्हि जेका असां ख़तमु आहे जेके शयात शैतान आहिनि हुननि जे वसव खां हमज़ात हमज़ हमज़ हमज़ हुनजी जेको सां दिलि में था अचनि हीअं हीअं कर हीअं कर हीअं कर उन खां मूंखे पनाह में रख कुल चओ पंहिंजे नबी पाक सलाह खे सेखारे थो जी माना उमत मोहम्मद सलाह खे सेखारे थो त हमज़ात शयातीन खां बचण जे लाइ हीअ आयत जेका त पढ़जे जेके माण्हू चवंदा आहिनि हिनखे जिन आहे हिनखे फलाण आहे हिनखे तकलीफ़ आहे फलाणे क़िस्म जी त पोइ उनजे लाइ हीअ आयतूं ॿ पढ़जनि وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون ऐं पनाह थो घुरां तुंहिंजी ऐं मुंहिंजा रब जो उहे मूं वटि अचनि यानी इहे हाज़िर थियनि मूं वटि हुजनि ऐं मूं ते चढ़ी वञनि मूं ते पंहिंजो तसलुत कनि मुंहिंजे मूंखे राह खां भटकाइनि मूंखे बद बदराही अख़्तियार करण ते आमादा कनि ऐं मूं आउं तो खां उन ॻाल्हि जी पनाह थो घुरा हिन में ॿई ॿई नि आयतुनि खे गॾु पढ़जे वकुर रब आउज़ बिक मिन हमज़ात शयातीन ए मुंहिंजा रब तूं चओ पे खे थो चए रसोल अलाह रसुल सल खे अलाह ताला फरमाए थो त हे मुंहिंजा महबूब तूं चओ वकुर रब कुर रब आउज़ बिक मिन हमज़ात शयातीन ऐं पनाह थो घुरां तुंहिंजी हे वस वसे शैतान जे खां आउज़ बिक रब ऐं यह दुरून ऐं तुंहिंजी पनाह थो घुरां त हे मुंहिंजा रब जो इहे मूं वटि अचनि या मूं वटि मूं ते मु तसलत कनि मूं ते छांइजी वञनि मूं ते ग़ालिबु थी वञनि मुंहिंजे लाइ दुरून हाज़िर हुजनि हाज़ुरु यहदुरून जी माना हाज़ुरु थियनि मूं वटि अच अचनि विठा हुजनि सॼो ॾींहुं जो अॻियां पोयां पिया मुंहिंजे फिरनि जे हेॾा शैतान नियार हेॾां शेतान नियार हेॾा शेतान नियारा जेॾां निहार तेॾाहुं शैतान हुजे पोइ माण्हू जॾहिं घर में पंहिंजो दाख़िल थिए थी हुकुमर सु उल्हास पंहिंजे धर्म जॾहिं दाख़िलु थियो त शैतान तव्हां लाइ घिड़ी न अचे हुनजे लाइ तव्हां चयो त पंहिंजो रबियाद खल मुत़र सिद्ध कनि वख़र ॾींहुं या त ख़ैरु पढ़जे जेको पढ़िजे या चइजे कुल औज़ बि रबिल फ़लक़र कंदा वखबर कुलज़नासि लाहिनासीं खन्दासि अली स्तूर ॾिनास जिनत वरि वरी निमाज़ुनि में माण्हुनि खे विस्सात थींदा आहिनि माण्हुनि खे ॻाल्हियूं विस्विस जेको आहे ज़रूरी आहे विस्वत खां ख़ाली ॻाल्हि कोन्ह थींदी पर तब जेकॾहिं नमाज़ में घणो विस्वसो थिए थो माण्हू खे हेॾां होॾां तवज छिकजी थो वञे वञे वरी इहा ॻाल्हि विसरी थी वञे छा पियो पढ़ियमि कहिड़ी आयत पढ़ियमि त पोइ उन खां अॻु में निमाज़ शुरू करण खां पोइ कुल बि रबिल फ़र्क़ु ऐं कुल बि रबिन नास चई उन खां पोइ जेको आहे सो तकबीर उला कर अलाह अकबर चयो या जेको बि ॿियो चवणो हुजे उहो चए त मतिलबु त इहो सुठो आहे जो माण्हू पर हीअ आयतूं जेके आहिनि से बि सूरत मोहबिन जी आयत नंबर सतानवे आयत नंबर अठानवे शैताननि जे विस्पति शैताननि जे ग़ालिब थियण ते शैताननि जे हाज़िर थियण ते माण्हू जे माण्हू सां तसलत जमाइण ते त माण्हू जे हिते चइजी वञण ते अकुल खे हैरान करण जे लाइ हीअ दुआ अलाह ताला सेखारी आहे पंहिंजे नबी पाक खे त हीअं चओ इन करे असां उमत जे मुहम्मद सलाहु असां बि ईअं जेकॾहिं चवंदासीं त हिन मां इनशा अलामी असांखे फ़ाइदो ई थींदो पंहिंजे ॿारनि बचनि हिन जे लाइ हीअ माण्हू पढ़े अमदात शयाती ख़ुलोज़ रबिक ऐं कुल कुल रब्बिक ताईं हुनखे मौत अचे थो हाणे वरी काफ़र जी ॻाल्हि त या मोमिन जी तता जा मौत हुन मां कंहिं कंहिंखे मौत अचे थो काल रबिर जे उन हाणे हू त चए मूंखे रब मोटाए पोइ हिन वक़्तु यानी हाणे मूंखे मोहलत ॾे अॼु छॾी सुभाणे जेको आहे मार जा मूंखे परीहं ॿार जा आहिनि पर अहिड़ी कहाणी ॿुधाईंदा न हिकिड़ी मज़ेदार उहो आहे उहो शैतान चयो तोखे छा चइबो आहे मलकल मौत जेको आहे चयो जी मौत खे मोहलत आहे एतिरे वक़्त जी पोइ कमु कोन कयईं सुठा बहरहाल उहा कहाणी आहे पंहिंजी जॻह ते पर हीअ उहो साॻी ॻाल्हि आहे त भई जॾहिं मौत हुनजो अचे थो पोइ चए थो यार बि हाणे मूंखे रबीर जे हू न मूंखे पोइ ते मोटाए त आउं वञा दुनिया में पोइ जेके चङा कम जेके मूं कोन थिए कया उहे मां कंदुसि पोइ हाणे अलाह ताला अॻु में बि हिन मुताल चई चुको आहे पर हाणे वरी थो चए छा थो चए अली सवाले आहिनि हू चवंदो जीअं चवंदो त आउं जीअं आऊं कमु करियां वञी सुठा सुठा कमु चङा कमु मुछारा कमु सवाले कमु करियां वञी फी मां त रात जेके मूं छॾे ॾिना छॾे आयुसि पोइ हिते मुछड़ा कमु करे आयुसि की अञा ॻाल्हियूं रही पियूं आहिनि उहे आऊं वञी सिधियूं करे अचां त पोइ भंजो मूंखे मारिजां पोइ अलाह ताला चवंदो कल्ह हरगिज़ ई न थींदो हीअं न आहे जीअं हीउ सोचे थो माण्हू ईअं न थींदो कला कला जी माना आहे कला कला हरगिज़ ईअं न आहे जीअं तूं सोचींदो पियो जीअं तूं सम्झींदो त ईअं थी थियणु घुरिजे ईअं कोन्ह थींदो बसि इहा ॻाल्हि ईअं आहे कला हरगिज़ न ईअं न इन हा कलिम हूअ कायल हा हाणे हीअ कलमो जेको आहे सो ॻाल्हि जेका आहे बीठी उहा कायल हा जंहिंजो चवंदड़ आहे इहो जेको चए थो मूंखे छॾियो आउं पोइ हिते मोटी वञा ऐं इहो जेको आहे थगी थो करे वरमत अल वरकातु अलाह वना वर वाफ़ना त त सम्झी वञे हींअर ई सुभाणे मरणो आहे तोखे मूंखे सभिनी खे अञा वठो नखरा करी जेको कलमो आहे चवण वारो जेको चए थो बरज़ आहे क़यामत क़बर जो अज़ाबु आहे हिन में बर बरज़ माना ऐं जीअं असां वटि चवंदा आहिनि पंहिंजो हदीस शरीफ़ आहे या मतिलबु त जेके रिवायतूं आहिनि उनमें त मुनकर नकीर छॾिबो माण्हू खे पूरे हसंदा मुनकर नकीर ईंदो आहे पोइ हुन खां पुछंदा त हीअ केरु आहे तूं कंहिं कहिड़े दीन ते हुअ तुंहिंजो रब केरु आहे त केरु आहे हीअ शख़्स केरु आहे रसूल जो चहिरो मुबारक हुनखे ॾेखारींदा <clears throat> चवंदा हीउ केरु आहे पोइ हू चवंदो आऊं त कोन्दसि त हाणे जेकॾहिं इएं चयईं त ख़बर कोन्हे मूंखे ला ला इलाही महमद चवण जी सलाहियत हुनखे न थी आख़िरि में त पोइ चवंदसि हाणे हुनखे दरी ॾेखारींदा जन्नत जी त हीअ हुई तुंहिंजे लाइ जेकॾहिं तूं कमु चङा कम करी आहे पर हाणे तुंहिंजे लाइ हीअ दरी खुली पई अथई दौ जी हाणे इहा हिते तूं हुज जेसिताईं तुंहिंजो हशर थिए नशर थिए हुते हिसाबु किताबु थींदो त तेसि ताईं इहो उहा थी हाणे वेठो मोहं ॾे मुलाई पर जेको सुठनि कमनि वारो हूंदो अलाह ताला जो मुचारो महबूबु हूंदो पोइ उनखे पुछंदा त तूं हिन तूं कहिड़े ॾींहं ते आई तुंहिंजो रब रब केरु आहे तुंहिंजो न हीउ केरु आहे शख़्स जंहिंखे तूं सुञाणी थो त हू चवंदो आहे मुंहिंजो रब जेको आहे अलाह ताला आहे जेको पालणहार आहे खलकनहार आहे हुनजो को शरी कोन्हे ऐं पंहिंजो दीन मोहम्मद मुस्वा सलाह सम्झे त इस्लाम ते होसि दीन मुंहिंजो ऐं पंहिंजो हीउ जेको नबी पाक आहे सलाहु आल इस्लम जेको मुंहिंजो नबी आहे अलाह ताला नबी करे मोकिलियो मुंहिंजे क़ुर मूंखे मोकिलियईं मूंखे पढ़ मतिलबु त मुंहिंजे उमत खे सेखारियईं मूंखे सेखारियईं मूंखे बि इहो इन वटां हथ आयो आहे या इहो मुंहिंजो मुर्शद मतिलब नबी आहे मुंहिंजो पाक आहे सलाहु आलम पोइ हुनखे चवंदा हुआ हाणे हीअ दरी हुई तुंहिंजे जनम जी उहा पोइ ॾेखारींदा हुआ हुनखे पर चवंदा हाणे तुंहिंजे लाइ हीअ दरी आहे जन्नत जी साॼे पासे वारी त हाणे इहा तू जेसिताईं बर रख जेसिताईं ताईं उथी तेसिताईं वेठो मौजूं माण इहे पंहिंजे जनत जूं इहे हीरूं पहिरियों लॻनि तोखे खाधो तोखे रिस्क जेको आहे सॼो पहुचंदो पियो सभु ॻाल्हियूं मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं आहिनि पोइ हाणे अॼुकल्ह माण्हू जेके आहिनि हिते अठी लाख पोइ जो सल्फी दीन जेको आहे घणो पखिड़िजी वियो आहे हबियत जेका मतिलबु कहिड़ा हिकिड़ा दीन पोइ चवंदो आहिनि बाबा मिड़ी ख़ैरु आहे असां पिया हूंदासीं केरु पुछण वारो कोन्हे बसि मरी वियासीं छुटियासीं वरी सॼो सिलसिलो हिकु जहिड़ो आहे हाणे इहो बरज़ख जो ज़मानो गुज़री वियो हाणे ॾिसो न कहिड़ी वाज़ि तार शइ लकी पई आहे हिते हाणे हिन खां पोइ चए फरमाए थो फ़ैदा नुफ़ सूर पोइ जेको आख़िरी वक़्तु जेको टे सूर सूर सूर قال رب ارجعون فلعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون पोइ फरमाईं त उन खां पोइ हू चवंदो पंहिंजो मूंखे छॾियो तव्हां वञा मोटी ऐं चङा वञी अमल कंदुसि जेके मूं हेसि ताईं कोन कया हुआ जेके अञा कम मुंहिंजा रहिया पिया आहिनि मूंखे छॾ तऊं पोइ हिते मोटी वञा पोइ अलाह ताला चवंदो त हली आमल अलसालियनि की मां तरख़्तु कल चए अचे हरगिज़ ईअं न थींदो ई कलमो आहे जेको ई चवनि था ऐं हुनजे अॻियां जेको आहे सो वराहिम हिम बरख़ुन इलाह योम युभ बसुन ताईं हशर नशर थिए तेसि ताईं जेको आहे सई उथनि तेसि ताईं जेको आहे सो बरज़ख़ आहे बरज़ख इहो क़बर जो अज़ाबु आहे क़बर वारी ॻाल्हि आहे जंहिंजो ज़िक्रु कयोसीं त पंहिंजो माण्हू खे पूरे वेंदा पोइ माण्हू ईंदा पंहिंजो मुनकर ऐं नकीर ईंदा हुन खां पुछंदा त मां रब खुम वमा दीन खुम वमा नबी खुम तुंहिंजो रब केरु आहे तुंहिंजो दीन कहिड़ो आहे तुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे पोइ ॿुधाईंदो त मुंहिंजो अलाह अलाह रब आहे मुंहिंजो ऐं पंहिंजो दीन मुंहिंजो इस्लाम आहे ऐं नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलसम आहे हुनखे शकिल ॾेखारींदा रसोल सलसम जो मोहम्म मुबारक ॾेखारींदा चवंदा हिनखे सुञाणींदो छो त हीउ मुंहिंजो नबी पाक सलाहु आलसम आहे मतिलबु जीअं बि जहिड़े बि नमूने सां ॾेखारनि पोइ हुते चवंदा ठीकु आहे जेको सुञाताई जंहिं जेको मुस्लमान मोमिन हूंदो मोमिन थी मरंदो कलमे ते मरंदो त उनखे चवंदा हीअ तुंहिंजी जन्नत जी हथ ई पंहिंजो दरी तोखे खोले था ॾियूं तुंहिंजे लाइ हीअ दौलख जी दरी बि हुई पर उहा बंदि आहे तुंहिंजे लाइ हीअ तुंहिंजी दरी जन्नत ई उहो जेको काफ़र हूंदो पंहिंजो चओ चवंदो मूंखे ख़बर कोन्हे त कहिड़ो अलाह आहे ऐं त घणेई अलाह ते पूॼा पोइ चवंदो पर ठीकु आहे हाणे तुंहिंजो पंहिंजो इहो दरी खोले था ॾियूं तोखे दौलख जी या हथ ई जेसिताईं तूं उथी हुई त बरज़ सम्झो इहो वरसख जो वक़्तु जेको आहे मरण खां वठी जेसिताईं क़यामत थिए तेसिताईं हर हिकु माण्हू मरे थो पोइ इहो कोन फलाणे वक़्तु जंग जंग त मोह बसि हू हुन ॿी किंगडम में वियो हलियो बादशाह अलाह ताला जी हीअ टिपी बॉडर टिपी हुन पासे थियो इहो चवंदो असांजो सुफ़ी चवंदा बाबा हीउ परदो मटाइण कर बुरको मटाइण आहे हीउ पंहिंजो हुन पासे वञिणो आहे असुलु हयाती जेका हुन पासे आहे हिन पासे कोन्हे ख़बर खां हिन करे उहा ॻाल्हि पोइ हिते ईअं थींदो कमु इनशाही अलाह ख़ैरु कंदो राक जेको आहे पंहिंजी फज़लु कंदो पंहिंजो रहम कंदो फैज़ानफ़िक़ फिसूर हाणे जॾहिं ॿीहर जेको टीहर जेको टियों दफ़ो जेको वॼंदो सूर जो आवाज़ु जेको इस्ताफ़ इस्लाम पंहिंजे हुनमें कंदो फैज़ानफ़िक़िसूर फलाज़न पोइ हुन ॾींहुं माइटी मिटी हिकु ॿिए जी उन नमूने सां कमु कोन ईंदी जो काफ़र हुजे त हुनजो माइटु हुनखे बचाईंदो मुस्लमान हूंदो त सो हुनखे बचाईंदो ईअं कोन्हे पर माइटी मिटी ॿिए नमूने सां कमु कमु ईंदी उन सूरत दारियात में या सूरत तूर कहिड़ी में हुन में आहे जेके मिट हुन जा वॾा हुन जा पीउ माउ जेके बुज़ुर्ग जेके या पोयां जेके पाण मोमिन हूंदा त पोइ हिकु ॿिए सां गॾु रहंदा उते जेको आहे सो जेको हायर लेवल जो हूंदो उन सां गॾु लोअर लेवल वारा उन सां रहंदा उनजो ज़िक्र अहिड़े क़िस्म सां अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कयो आहे पर हिते पोइ फला अंसाब बहिन आहिनि ऐं यो मैगज़ीन इन ॾींहुं अंसाब कोन ऐं फलाणे नसल जो आहियां साईं ऐं सैद आहियां ऐं बरोच आहियां ऐं फलाणो सिंधी आहियां शीओ आहियां ऐं फलाणे जो औलाद आहियां फलाणे जो औलाद सुपिद्रम सुल्तान मुंहिंजो फर्ज़ा चए त सुल्तान हो तुंहिंजो पीउ त अढो बदमाश हो धरती ते वॾा हुन कर हल तूं करूं दोस्तां पोइ उते कमु कोन ईंदो तुंहिंजो नसुबु जेको आहे सो हसु तुंहिंजो त फलाणो हुउसि ऐं फलाणो होसि मुंहिंजो हेॾा सैद हुउसि कुरेशी होसि सिद्दीकी होसि की मुंहिंजो यहूदी हुउसि की नसरानी होसि की इहो हुउसि की होसि जेको बि हुअईं तुंहिंजो नसुबु उते कमु कोन ईंदो तोखे तोखे जेको आहे सो पंहिंजा अमाल जेके पंहिंजो फज़ अलाह ताला जो उहे कमु ईंदा अलाह वा वर हमना वर ज़ुख़ना वाफ़ज़ना वा स्वातल मुस्तक़ीम स ऐं नकी हिक ॿिए खां पुछा कंदा त भई तूं भला कर ख़बर हुते मत फिल वक़्तु जेको फौरन जेसिताईं वञी पंहिंजो सुल्हास खे हुकुम थींदो त हाणे तूं सजदे मां मथो मथे कर ऐं घुर तेसि ताईं जेको आहे सो कंहिंखे हुकुम कोन हूंदो ॻाल्हाइण जो ॻाल्हाए त सालूनि पोइ जेको आहे सो सो रस जॾहिं इहो दुआ घुरंदो पंहिंजो पोइ रहमत थींदी अलाह ताला जी ऐं पंहिंजो माण्हू ॻाल्हाइण वारा थींदा मतिलबु पोइ जॾहिं जंहिंखे इजाज़त ॾिनी वेंदी सो ॻाल्हाईंदो वग़ैरह वग़ैरह ॻाल्हि उते पोइ इहो तुराड़ो तुरंदो पवन सकुलत मवाज़ीन हू फौलाए हुन पोइ जंहिंजो तुराड़ो जेको आहे तंहिंजो जेको वज़न जेको आहे मवाज़िन जेको आहे सो गरो थियो यानी सुठा अमल जेका आहे घणा थिया अजा थिया त पोइ उहे फलाह पाइण वारा उहे जेके आहिनि से मुफ़ल हिन सूरत शुरू बि थी आहे अफल कद अफ़लह हल अ फलाह फलाह पाताऊं उन्हनि ॼण मन खफ़त मवाज़िनू ऐं जंहिंजा वज़न जेके आहिनि से घटि थी विया हलिया पोइ फलाहीन खसरू अनफ सन्फी जनम खालदून पोइ उहे जेके आहिनि से खसारे वारा थींदा टोठे वारा नुक़सान वारा थींदा ऐं पंहिंजे पाण पंहिंजे पाण ते हुननि खुसारो कयो नुक़सानु कयो ऐं जनम में हमेशह दाख़िलु हूंदा हाणे इहो मज़मून जेको आहे मुआज़िन वज़ननि जो गरो हुअणु वज़ननि जो हल्को हुअणु जेको आहे सो <laughs> सूरत आराफ़ में आहे अठी आयत में बि अहिड़ो ख़्यालु आहे ऐं सूरत हिकु सौ हिकु जेका आहे पंहिंजी सूरत अलखारिया उमन खपत मुआज़ीन हू सकुलत मुआज़िन हू ईशत तरादीअ उमनि खपति मुआज़िन हू हावी उमादराख मां हीअ नारुनि हामीअ त मतिलबु त उहो वज़ननि जो घटि थियणु ऐं वज़न जो गरो थियणु सुठनि वज़ननि जो गरो थियणु ऐं पुछड़नि अमालनि जो घटि थियणु मतिलबु त पोइ इहो जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां अलाह ताला इन जो बदिलो ॾींदो जेके जनम में विया तल फ़ो वाड़ींदी हुनखे जहनम जी बाह जेका तल फ़हो वन नार उहा नार जेका आहे उहा बाह जेका आहे साड़ींदी हुनजे बूथनि खे वम फी हा कालिहून ऐं उन इन में अंदरि बूथ सां ईअं जीअं बूथ खे वरोठजे मरोठजे सरोठजे हिनखे चइबो आहे काल कालून उहो बूथ खे ईअं मरोटींदा सरोटींदा ईअं बुछड़ा बूथ थींदा हुननि जा उन्हनि जे लाइ जेको आहे कालहून जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो अलाह ताला बसि हिन ई जॻह ते क़ुर में हिकिड़े ई हंध ते इहो लफ़्ज़ु आहे इस्तेमालु थियलु ॿिए हंधि ते न आहे अलम तखुन पर थी चयो वेंदो तव्हांखे छा मुंहिंजूं आयतूं कोन पढ़ियूं थी वियूं तव्हां ते पोइ हीअं उन्हनि खे कूड़ो कंदा हुआ उन वक़्तु उहो यादि कोन अथव अलम तखुन आयाती तोसलुम फकुन तुम बिहबून कालू हू चवंदा कालू रबना ग़लबत अलाइना शिखवतना इहे असांजा रब असां ते असांजो निभाग जेको शिकवत जेका हुई शकियल जेका हुई सा असां ते ग़ालिब थी वई असां ते ग़लबो करे वई सम्झो कालू रब ना ग़लबत अला शिवतना वकुना क़ौमन दौलीन ऐं असीं बराबरि गुमराह क़ौम जा आहियूं क़ौम सां गुमराह आहियूं पाणी पाण ते शाइदी ॾींदा इहो पाणी पाण ते शाइदी जो जेको ख़्यालु आहे इहो बि घणनि ई सूरतुनि जो आहे पंहिंजो <clears throat> सूरत भला आदियात में बि हिन इंसान बि हिल कन इन ज़ा लिकल शहीद हिन ते पाण ई पाण ते शाइद थींदो चवंदो त हा असीं दा गुमराह हुआसीं पाणी पाण ते चवंदा हा असीं बराबरि काफ़र हुआसीं असां कुफ़र कयोसीं पोइ हुनखे मतिलबु त चवण खां छा छा कनि न चवंदा त छा थींदो चवंदा छा थींदो पर चवणो पवंदो हुनखे त असीं ज़ालिम हुआसीं असीं गुमराह हुआसीं असां जेके आहिनि से बेशुकरा हुआसीं इहे सॼी ॻाल्हि हुते कंदा पोइ हुते उहो फ़ाइदो कोन ॾींदी हुनखे हाणे फिर चवंदा ॿाराईंदा रब खे रॿ ना आख़िरिजंदा मिन हा असांखे हिन मां कढ महिरबानी कर फ़इन फहिन उदिना फैन आहे ज़ालिमून पोइ चवंदा जेकॾहिं असीं वरी वराए करियूं अहिड़ा कम त पोइ असीं ज़ालमनि मां थींदासूं पोइ असांखे तव्हां फ़िलहालु कढ हींअर महिरबानी करी रब ना कालू रब ना ग़लति अलाईना शिखवतना वखुना कौमन दौला अखरिजना मिना फैन उदना त इन आहे ज़ालिम वरी जे मोटी काई ख़राबु उछला कमु कयूं त पोइ ज़ालिमन मां थींदासूं या वरी ईअं माना करी सघिजे थी अलाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं असीं तव्हांखे मोटाए मोटाइण ते इन उद न त इन आहे ज़ालिम न इहा ई माना बसि आहे त जेकॾहिं वरी कयोसीं इहो कमु त पोइ बेशक असीं आहियूं ज़ालिम का लख़ सऊ फी आहे वला तू थो हाणे ते माना साईं कई आहे ॿेर वारे साहिबु फरमाई त छा ई पायो हुन में न ॻाल्हायो मूंसां अक्सऊ अक्सऊ जी माना अक्सऊ जी माना आहे त तरियल हुजो निकितल हुजो मतिलबु त तरियल हूंदो हाणे तरियल आहियो बसि हाणे तव्हां वियो हिन तर्जुमो वरी साईं करे छा ई पायो माना हाणे वञो हलिया मूं वटां मूं वटि तरियल आहियो मूं वटि एक्सेप्टेड न आहियो मूं वटि क़बूल न आयो हिते तशरी हिन जी इहा आहे त अक्स हू चइबो कुते खे जेको कुतो जेको तड़िबो कुते खे न वञो चइबो आहे निकिर वञ वञ त निकिर निकिर तव्हां हल भॼ भॼ पोइ कुतो वरी कंदो भुॻाए मूंखे टुकुरु मिले पोइ हुनखे चइबो तूं तर हितां निकिर निकिर पोइ इहो तड़ियल कुते वांगुरु तरियल जेको आहे तशरी इहा आहे अरबी ॿोली में माना अक्स हू कुते खे चइबो तूं भॼ त डोड़े न खपई तव्हां किना थो करई भला थो खले मूं असां वरी न ॻाल्हायोसीं न ॻाल्हायो मूंसां वंत ख़ैरुमीन जी त हीउ फ़रीक़ु आहे की ग्रुप हुयो मिमान वारनि जो जेको चवंदो हुओ मुंहिंजे ॿारनि जो जेको चवंदो हुओ त इहे असांजा रब असां ईमान आंदोसूं असां असांखे बख़्श कर ऐं असां ते रहम कर ऐं असां तूं ख़ैरु रहमत करण वारो आहीं ऐं राहमीन आहीं फति ख़ज़ूति ख़स्तु मूं हुम सखरी आहे पोइ हिननि खे तव्हां मस्ख़री करे सम्झो हिन ते तव्हां ठटोली ते कयूं हिन ते तव्हां पंहिंजो आवाज़ा कशींदा हो आज़ादु हणंदा हो त हे अहिड़ा आहिनि अहिड़ा आहिनि फलाणा अहिड़ा आहिनि मुला अहिड़ा आहिनि फलाणा टीरा अहिड़ा आहिनि फलाणा अहिड़ा पतास्त मूं सखरी आहे इस्तेज़ा कंदा हो सखरी कंदा हो मस्ख़री कंदा हो हिन ते हता अनसौकुम ज़िक्री हेसि ताईं जो तव्हां खां ज़िकर पंहिंजो विसरी वियो हलो पंहिंजो हिते चोथों दफ़ो हुयो ज़िक्र हता जो आयो अनसूकुम अनसौकुम ज़िक्री मुंहिंजो ज़िक्र तव्हां खां मुंहिंजी इबादत करणु तव्हां खां विसरी वई हली उन ठठोलियुनि में उन मस्ख़िरियुनि में जो मस्किरूं ते कयूं चङनि माण्हुनि ते वकुन तुम मिन हुम तद हकून ऐं तीअं उन्हनि ते खिलंदा हुओ हाणे ॾिसो त उहे जनत में वेठा आहिनि त ॾिसो त किथे वेठा आहियो पंहिंजो अशर ॾिसो हुननि जो अशर ॾिसो फ़रमाए थो इनी बीमा सबर असां उनखे मूं हुनखे इजाद जज़ा ॾिनी आहे मूं खे बदिलो ॾिनो आहे उन अॼु अॼु उन ॻाल्हि जो जंहिं ते हुन सब्रु कयो उन ज़माने में जो तव्हां जूं ठठोलियूं तव्हां जूं मस्करियूं तव्हां जूं इस्तेज़ाऊं सठाऊं थिए अनहम हुमल फ़ाइज़ून बेशक इहे जेके आहिनि से कामयाबी कामयाबु वार कामयाबु आहिनि ऐं कामयाबी वारा आहिनि पोइ हाणे हुन खां पुछंदो अल्ला ताला पुछंदो या ॿिया माण्हू पुछंदो आहे फ़रिश्ता पुछंदो आहे केरु पुछंदो काल कम लबिस्तुम फिलाह अदद सनीन केतिरा साल ज़िंदा धरती ते रहियो यानी सतरि असी पंजाहु साल चालीह साल टीह साल केतिरा धरती ते रहियो पोइ धरती ते रहण जेको आहे तमामु हिकिड़ो मामूली लॻंदो उन वक़्तु काल कम लबिस्तुम फिले अददीन केतिरा साल अंदाज़े सां कालू लबिसन योमन ओमिन फस अलिल न पोइ चए असांखे ख़बर कोन्हे ॾींहुं रहियासीं हिकिड़ो या ॾींहं जो को हिसो रहियासीं पर पोइ जेके हिसाब किताब रखण वारा आहिनि उन्हनि खां पुछ हाणे हिसाब किताब रखण वारा हिकिड़ा फ़रिश्ता आहिनि जेके पंहिंजो हिसाब किताब रखनि पिया उन खां पुछंदासीं केतिरो वक़्तु रहियासीं की असी साल रहे कम त सभु तुंहिंजा कोझा छा कम तुंहिंजा ऐं इन में त को चङाई जो कमु तुंहिंजो कयो कोन्ह थो पोइ हाणे तूं छा कंदे पो अला ताला खे चवंदो काल इल बि इला कली त तव्हां न रहियो धरती ते पर तमामु थोरो यानी जेको बि रहियो जेतिरी बि उमिरि तव्हांखे ॾिसूं अजा ई तव्हां विञाई तव्हांजे कम जी को बि घड़ी कान अहिड़ी तव्हांजी ज़िंदगी जी जेका तव्हांखे हिन वक़्तु कमु अची सघे जंहिंमें तव्हां अलाह जो नालो वरितो हुजे चङो जंहिंमें तव्हां चङो ॻाल्हि कई हुजे तव्हां का चङाई नेकी का कई हुजे जो अॼु ताईं तव्हांखे खणी कमु अचे कल त काल इल बि ताल मूर जेकॾहिं त हीउ ॼाणो था त पोइ ॻाल्हि इहा सिधी ईअं आहे त तव्हां कुझु रहियो तमामु थोरो रहियो धरती ते हीअ जेका हयाती اچے پہ آبدی آئے ہمیشہ دھرتی ہے قائم ہمیشہ زندگی ہے سدائی قائم ربو افا سلک نا अलाह ताला फरमाए थो तव्हां असां सम्झो तव्हां असां सम्झो था त असां तव्हांखे बेकार अजायो ख़लके छॾियो आहे ईअं तव्हांखे उछले छॾियो अथऊं ऐं तव्हां को हिसाबु किताबु कोन थींदो तव्हां चङाई मु चारे हीउ हुजो का तव्हांखे जुदा न को सज़ा मिलंदी अफ़ा तुम अन अबसन व इलाही लाथुर नाम ऐं तव्हां इहो सम्झो त असां अलाह असां ॾाढा कोन मोटंदव त हा बसि हीअं धरती ते मां मज़ाक कंदो ऐं ऐश कंदो ऐं बुछड़ायूं धरती ते पखेड़ींदो ऐं पंहिंजो हेॾो हेॾा ज़ुल्म कंदो उन खां पोइ जेको आहे तव्हांखे छॾे ॾिबो तव्हांखे मूडा मोटणो कोन्हे तव्हां ईअं सम्झो त असांखे अलाह ॾाढ मोटणी कोन्हे फताह लाहु मलिकुल हक़ पोइ अलाह ताला जेको आहे सो मथां आहे ऐं अलाह जी बादशाह आहे हुनजी मलिकुल हक़ हू बादशाह सचो आहे ला ला अलाह उह रबल हू अलाह जो हिकु आहे ऐं अर्श करीम जो अब अर्श जो परवरदिगार आहे रब आहे हुनखे हलाइण वारो आहे हूअ रबु अल अर्शुल करीम उमा अलाह आहे इलाहन आख़िर ला बुरहान लहू जन अलाह खां सवाइ ॿियनि खे सॼो थिए पंहिंजे ज़िंदगीअ में उन्हनि जे लाइ को बुरहान कोन हो को हुन लाइ दलील कोन हो हुन वटि को सुल्तान कोन हो हुन वटि को आर्ग्यूमेंट कोन हो हुन वटि को सबूत कोन हो ला बुरहान लहू बि त इन मां हिसाबु हू इंद रबी पोइ हुननि जो हिसाबु जेको आहे सो रब वटि आहे पाक पाणी लेखो चुकाईंदो लेखो लेखो कंदो साईं हिकिड़ो असांजो मोकिल ॾींदो लेखो चुक तूं थी वियो लेखो चुक चुकतु पोइ रुॻो रुगो उनजो हिसाबु आहे हिसाबु हू इन द रबी हुन जो हिसाबु जेको आहे सो कंहिंजो अलाह वटि आहे इन हू ला युफ़ुल काफ़रून बेशक हू काफ़रनि खे कामयाबु न करण ॾिन थियणु ॾींदो हुनखे फलाह न ॾींदो हुनखे न छुटिन छुटंदा न छुटंदा काफ़र छुट काफ़र जेका युफ़ल इन हू ला युफ़ल काफ़रून काफ़िरनि खे फलाह न ईंदी पर छुनत छुटंदा काफ़र इन दौदख जे अदा खां हे नबी पाक सला मोहम्मद मुहम्मद सला चओ असांजा रब असांखे मगफ़रत कर असांखे बख़्स ऐं असां करंत ख़ैरु ऐं बेशक तूं जेको आहे सो सभिनी खां सुठो रहम करण वारो बाज़ारो रहम कंदड़ आहीं हिन खां अॻु में बि चयईं त इहे जेके इन हू कान फ़रीक़ुन मिन इबादी यकूलून रबना आ मन्ना फ़ख़िरलना वर हमना वंत ख़ैरुन हाणे हीअ ऐं हिते आख़िर में त कुर रबिय वर हम वान त ख़ैरुमीन हाणे हिते इहा सूरत जेका आहे सा इनशा अलाहनी पुॼाणी ते पोइ पहुचे थी ऐं उनखां पोइ सूरत नूर शुरू थींदी जंहिंमें ज़ना ऐं इन शादीअ जी इन जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं रज़ू रज़ुस्म जे घर ख़ानदान वग़ैरह जूं ॻाल्हियूं आहिनि इनमां जी सूरत नूर ऐं हिन में अलाह नूर नूरमावत वर आयत आहे उनखां पोइ वरी सूरत फुरक़ान हुन में वरी जीअं हिन सूरत में हुयो मोमिनून में मोमिनून अफ़िलहाल मोमिनून हुते वरी उहो त इबादुहमान अलाह जा बाना जेके आहिनि से कहिड़े नमूने सां कमु कंदा पोइ उहा ॻाल्हि वरी सूरत फुरक़ान में थींदी जेका पंजवीह सूरत हाणे हिन खां पोइ इनशाह पाण पढ़ंदासूं सूरत चोवीह ऐं पंहिंजो जेका सूरत नूर अलाह नूर उस्मावात वलर्द उहा सूरत इनशा ईंदी हाणे हींअर रबरा त मिन आहे इन कन त समी उललीम अला इन कन तहीम हसबी अल الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم